littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda ake cewa sai da Alhaji Idris ya tsawatar tukunne yake a bar su da Allah Umayma ba rafansa ce, dan idan rafansa ce da sai an yi nan kuma da sun san sun bata wa Abbas suna idan rabansa ta zo babu wanda ya isa ya hana saboda haka su bar wa Allah Allah ya hada kowa da rabansa na alheri da haka ita ma maganar Umayma ta shiriri ce Hajiya Saratu ta sake nema masa ƴar ƙawarta Mas'uda ita kan ma yarinyar ce kirki ta fito ta ce da ta aure Abbas gara ta zauna haka uwarta ta so ai abin nan kamar ne amma yarinyar sam ta iyarda. har barazana ta yi wa Abbas din tace duk wanda ya sake zuwa gidansu sai ta sa an masa wulakanci tun daga nan kuwa ya haƙura bai sake zuwa ba dama ita hajiya karatin ce take matsa masa abin duniya ya tare wa hajiya babba yawa da sauran ƴan uwan Abbas ɗin. don ciwon dai har yanzu Abbas na fama da shi sauran yan uwansa wato kannansa irin su Atiku Hafiz Hassan Hussein duk sun yi aure wasu har ma da 'ya'ya amma shi shiru kake ci a biya gagara shi ba idan aka yi masa magana auren cewa yake ba yanzu ba a bar shi da abin da ya dame shi dan shi tuni ya fitar da rai da maganar aure saboda ya san mutane da sharri idan suka dalla ido suka ga wajen haɗa fitina to shi kenan babu zaman lafiya Hajiya babba da kanta ita ma ta nemo masa auren Fatima 'yar 'yar uwarta ce amma abun mamaki ce cewa ta yi sai da aka san cutarsa za a yi sannan za a neme ta duk cikin ƴaƴan hajiyar ta rasa da wanda za ta haɗa 'yarta da shi sai mai larura idan da gaske ne me yasa ba za ta hada ta da sauran ba wannan abu yayi wa hajiya babba ciwo har kuka sai da ta tun daga lokacin suka tattara komai suka bar wa Allah sun san dai in abas yana da rabon aure a duniya to Allah zai kawo mai ƙaunarsa da gaskiya idan kuma ba su da rabo duk san su sa yayi aure dole su haƙura samu lokaci sosai kafin maganar Hadiza ta kunno kai dan ko lokacin da maganar ta isa kunnan Abbas din shi kwata kwata ma bai dauki abin da wani muhimmanci ba tunda ya san ƙarshen abin wata kila ba mai dorewa ba ne sai magana ta yi nisa 'yan batawa su shigo yasa duk kaiwa da komowar da mamu Saratu ke yi shi babu ruwansa shi ko ba a je ko ina ba yar gidan ta sake dawowa tun daga kan maganar Hadiza har zuwa maganar Halima da irin dambar wadda aka yi da addar sahura mahaifiyarsu babu irin wadda Abbas bai sani ba kwata-kwata abin bai dame shi ba tun da dama ya san zai yi wuya hakan ta dore kawai dai naci ne irin na mami saratu ya yasa za ta haƙura haka kawai sai shi ya ta sake fito da wata magana wai Maryam shi kan abin duniya ya tare ya dame shi dan a da dai bai yi niyyar yin magana ba sai da yaga abin yake nema ya sake baci gashi kuma ita ma musara har da hashiya babba ma sun dage akan yarinyar kai hatta su Atiku da su Sulaiman ba su taba saka baki a neman aurensa ba amma wannan karan har da su ake zirga-zirga. ya kira ma Saratu ya shaida mata gaskiya shi ya haƙura sake neman kowace irin yarinya kowace ce ma ba Maryam ba dan haka dan Allah yana roƙon su shi kam shi kare haka ko ya samu hankalin sa ya kwanta Mami Saratu ranta ya ɓaci ta haushi da faɗan da bata taɓa masa ba tace kuma ko neman aure sai inda ƙarfi ya gaza, duk abin da za ka yi sai dai ka ce kai amma babu fashi haka yana ji yana gani suka ci gaba da hidomomin su shi kam kallon su kawai yake domin ya san shirme kawai suke bai tabbatar abin mai ɗorewa ba ne sai ranar da aka ɗaura aurensa da Maryam ya ga taron jama'ar da suka shaida ya kuma tabbatar lalle aure ya tabbata a tsakaninsu sai a lokacin ya fara samun nutsuwa saboda har ga Allah tun da yake neman aure bai taɓa neman da ya fi ya tsaya masa a rai ya hana shi sakar irin wannan ga yawan faɗuwar gaban da yake yi idan ya tuno komai na iya faruwa idan ƴan batawa suka shiga ciki ballantana ya san ga ta yadda aka fara abin sannan haka nan fi yana ƙaunar kakar yarinyar domin akwai ta da nafafi mai kyau to dama dai an ce matar mutum kabarin sa wani baya taɓa auren matar wani yau ga shi da matar matarsa Maryam suna zaune zaman lafiya da ƙaunar juna ta nemi shi ladabi da biyayya fiye da tunaninsa kalli rayuwarsu sai yayi sha'awa ko a wannan tafiyar da su Abbas suka yi ba karamin kewar Maryam kai ba dan ma suna zuwa makaranta hayaniyar makaranta da karatu suna ɗebe mata kewa ga kuma su bara'atu ranar da suka dawo kuwa ganin yadda ta tsalle tana murnar dawowarsu abin sai da ya ba wasu Aisha mamaki Ka dinga tsokanar ta wai lallai yanzu ta falle da yawa Hajji Abbas din mamaki ta bashi sai dai hakan ba karamin ya yake ba dan kuwa ya san matsayinsa a watan Maryam din kuma ta sha tsaraba kala kala dan har rasa yadda zake da suturu take yi duk lokacin da Abbas ya tafiya to kuwa akwatinta na tsaraba yana jefe banda sauran tarkacen gale dogayen riguna ta kalma da ƴan kunnaye da sauransu ita kanta Maryam din yanzu ta san lalle ta canza sosai kowa ya ganta sai yayi sha'awarta suna aji biyu a jami'a ta fara laulayin ciki shi kan Abbas bai sani ba gaba ɗaya ya shiga damuwa ganin duk dare da zazzabi take kwana ga amai ga yawan kasala fata da hansari ko kaɗan irin na da haka nan ya matsa mata dole sai dai suke asibiti a gwada ta ana gwadawa kuwa aka tabbatar masa ciki ne da ita wata uku kai a rana ya yayi murnar da bai taɓa yi ba a rayuwarsa jin abin yake kamar mafarki har hawaye sai da yayi ita kanta Maryam din sai da ya dawo yana fata tausayi murnar shi ta kasa boyuwa ya gagara koyi abun Ga shi da kunya amma sai da ya fada wa mali saratu ai kuwa ita kam har rawa ta dinga yi kafin ka ce meye wannan maganar ciki har wajen hajiya babba wai murna a wannan gida abin ba a tonawa kamar ba a taba yin ciki a gidan ba sai akan Maryam da Abbas ita kan Maryam an barta da cin kunya dan da 'yar daga baya take iya shiga cikin gidan da safa ranar Lahadi suka shiga cikin gida gaida da su Hajiya ita da Abbas da yake ranar babu aiki ita kuma babu makaranta a lokacin cikinta wata biyar dan har ta fara zuwa au tana zaune a gefen Hajiya babba tana cin soyayyar doya da kwai tana dangwalar yaji Abbas ya harare ta ya ce, wai ke me yasa ba ta cin magana ne ta tsagai tsagaita da cin doyar tana kallon shi Hajiya babba ta ce to kuma me yi da za a sa ta a gaba ya sace hararar ta yace Hajiya an hana ta cin yajin nan amma ita babu ruwanta komai fa Maryam za ta ci yajin nan ta saka ba sai kiga ta ki ci. Hajiya babba ta ce to ai cikin ne yake sa ta hakan. Idan suka rabu wata rana aka nuna mata yajin ma ba za ta yi sha'awarsa ba. Ya kwafa ya ce ai na san yawan ƙwarnatin nan da take ma cin yakin ne. Hajiya babba ta ce o oh, Abbas wai yaushe ka koyi mita ne. Dariya kawai yayi. Ita kuwa Maryam kallon shi ƙasa ƙasa take tana dariya. zuwa can hajiya ta juyo inda Maryam take tana fadin a ah, na manta Maryam faɗa miki a cikin waɗanda su abar suka biya wa aikin kaci har da gwaggwanki da babanki a wani sai ki je ki musu albishir Maryam bata san lokacin da ta isa gaban Hajiyar ba ta rungume kafafunta tana fadin daga gaske Hajiya Hajiya babba na dariya ta ce da gaske mana Maryam na taɓa miki an taba yin wasa da aikin aji ne wayan gaba ɗaya bakin ta yar kirfuwa. Godiya da addu'a ko a ranar sun shata. abas kallon ta kawai yake yana murmushi. Gajiya yayi ya tafi sashen sa ya bar ta dan ita sai da ta buɗaki ɗaki ta nemi musu godiya. Kowa ya ganta a ranar ya san tana cikin farin ciki. Ta shigo sashen nasu da murnar ta Hassan ta a tsaye a wajen TV yana ƙoƙarin kunnawa. Tana murmushi a hankali ta take murna. Ta fara magana kamar sace kuka tana faɗin me zan ce da kai ya Abbas. Ban san wace irin godiya zan maka ba. A hankali ya juyo suna fuskantar juna suka kura wa juna ido. Sannan ya ce, Haba Maryam, menene abun wannan godiyar tsakani na da ke ya wuce kuya mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya